Quiero un dólar cada mes Que tú me dices que me amas. Estaría Estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada tienes fama de picaflor. Pica, Pero conmigo eso no sirve, mi amor. Tengo entrenado eh. el corazón, Y tus promesas no me llaman la atención. me dicen lo mismo a las que se te atraviesan. Árbol que nace doblado nunca se endereza. No puedes tenerme, no, soy una de esas. Y eso a ti te jode la cabeza. Si tuviera un dólar Cada vez. Que tú me dices que me si nada. Si tuviera cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras te pagaran por cada vez que te hablaran, ya tú fueras pillonaria, tu rutina diaria. Será e ignorar todos los pavosos que te van con la misma labia, los tiene con rabia. Si cobrará por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo, ella los DM no contesta, no. Puso que se separó de su novio y el internet se cayó. Le tiran hasta los que no hablan español. Yo sé que hay muchos en fila que te cansaron las mentiras. Deja que el destino decida, tú estás por encima. Siempre por mi mente desfila, no hay otra parecida. Que tú eres única, las fotos virales las que las hace pública. Vámonos de vacaciones para la república. Con una como tú, no lo que quieres tú al pero ella me tumba el plan. Ay, baby. Si tuviera un que me ama. Estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. No me pongas esa cara. Con esos ojitos no me vas a convencer. Sabes que mi amor es caro. Si lo quieres, tú tienes que trabajar por él. Eh. Si te digo que me Tomo acción y me lo bla bla. Si tuviera un dólar cada vez, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada. Si tuviera un dólar cada vez, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada. I drove.